sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Islomda idora qilish, ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari. Endi bu din sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Bismillahir Rahmanir Musa alayhissalomni eslang. U kishining ro'barasida dengiz Orqasida esa katta dushman. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga ergashganlar tilidan mana bunday marhamat qildi. Inna la mudrakun, ya'ni Musa alayhisalomga ergashganlar ana endi bizlar aniq tutildik deb shovqin suron soladilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalom tilida mana buni marhamat qiladi. Qala kalla inna ma'ya robbi sayahdini. Ya'ni Musa alayhisalom shovqin suron ko'targan ashablariga ergashganlarga yo'q, aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u zot meni najot yo'liga boshlaydi, deydi. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo zaif va quvg'unga uchragan Musa alayhisalom va unga ergashganlarga mo'jiza ko'rsatadi. Mu'jiza shundan iboratki, dengiz o'rtasidan bo'linib, quruq yo'l ochiladi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. Fakana kulli firqin kattavdil azim. Ya'ni har bir suv bo'laklari katta tog' kabi bo'ldi. Shu'ara surasi 61-63-oyatlar. Yoki Isa alayhisalomni yodga oling. Dushmanlari u kishini o'ldirishga urungan edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Isa alayhisalomning qiyofasini bir dushmaniga o'xshatib qo'ydi.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 Ey pok Parvardigoro, Dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'ldim deb nido qilgan paytini eslang. Shundan so'ng biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am-g'ussadan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Anbiyo surasi 87-88-oyatlar. Payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalomni yodga keltiring. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qildi. Qalu harriquhu vansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya'ni Ibrohimning haq ta'na va dashnomlariga biror javob topa olmay qolgan Namrud boshchiligidagi mushriklar mana bunday dedilar. Uni yoqib yuboringlar. Agar uddalay olsalaring, mana shu ish bilan o'z xudolaringizga yordam beringlar. Anbiya surasi 68-oyat. O'shanda Ibrohim alayhissalom Alloh subhanahu va taolo menga kifoya qiladi va u naqadar yaxshi vakil homiydir deb aytgan edi. Mushriklar Ibrohim alayhissalomni baland ko'tarib olovga otgan vaqtlarida Jibril alayhissalom ro'bara bo'ldilar va menga biror hojatingiz bormi deb so'radilar. Ibrohim alayhisalom senga hojatim yo'q. Mening hojatimni faqat Alloh subhanahu va taolaning o'zi yaxshi biladi deb javob bergan edi. Ibrohim alayhisalom alovga otilgan paytda Alloh subhanahu va taolo alovga shunday xitob qildi. Qulna ya naru kuni bardav va salaman ala Ibrohim. Ya'ni biz aytdik, ey alov, sen Ibrohim uchun salqin va omonlik bo'l. Anbiyo surasi 69-oyat. yoki Parvardigorning iqro, ya'ni o'qi va faanzir, ya'ni ogohlantir degan buyruqlari kelgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida fikr yuriting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yagona o'zlari oyoqqa turib, butun xalqni ogohlantira boshladilar. Lekin u kishiga dushmanlik qildilar. Yolg'onchi dedilar, majnun dedilar va johil insonlar u kishiga qarshi urush boshladilar. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga biror musibat etsa, Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga musibatdan chiqish yo'llarini bildirar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror ishda qiynalib qolsalar, Alloh subhanahu va taolo o'zi unga kenglik berar. Dushmanlari u kishiga qarshi biror hiyla nayrang boshlasalar, Alloh subhanahu va taolo dushmanlarning o'zlariga qilgan makr hiylalarini qaytarar edi. So'ng Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambariga ansorlarni ro'para qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga qarshi urush, qamal va turli xil azorlar bilan to'lgan Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalarini yo'q qilib tashlash uchun nihoyatda ko'p sonli qo'shinlar Madinaga bostirib keldi. Alloh subhanahu va taolo ularni birin-ketin ortlariga qaytardi. Bu voqealar asnosida din o'z yo'lida davom etar, iymon quvvati esa ziyodalashib borar edi. Nihoyat Makka fath bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot etganlardan keyin ham fathlar davom etdi va islom lashkarlari o'z zamonasining eng katta imperiyalari bo'lgan Fors va Rum va undan boshqa diyorlarga yetib bordi. Biz ham Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Allohu taolo saqlaganidek bizni ham saqlashiga, u kishiga nusrat berganidek bizga ham nusrat berishiga, u kishiga yordam berganidek bizga ham yordam berishiga muhtojmiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Alloh subhanahu va taolani yodingda tut. Shunda Alloh subhanahu va taolo seni saqlaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning buyruqlarini bajar va qaytariqlardan qayt. Alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qildi. In tansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ya'ni agar sizlar Alloh subhanahu va taolaga yordam bersangizlar, ya'ni uning yo'lida jihad qilsangizlar, u zot ham sizlarga yordam beradi. Muhammad surasi 7-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana mana bunday marhamat qiladi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkala 'ala Allohi fa huwa hasbuh. Ya'ni kimda kim Alloh subhanahu va taoladan qo'rqsa, Alloh subhanahu va taolo uning uchun barcha kulfatlardan chiqar yo'lini paydo qilib qo'yadi va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantiradi. Kimda kim Alloh subhanahu va taolaga tavakkul qilsa, demak, Alloh subhanahu va taolaning o'zi unga yetarlidir. Taloq surasi 2-3 oyatlar. Xo'sh, Alloh subhanahu va taolaning hifzi himoyasida bo'lgan, unga Alloh subhanahu va taolaning nusrati nozil bo'lib turgan, unga har qanday qiyinchilikdan Alloh najot beradigan, uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantiradigan, Alloh subhanahu va taolaning o'zi unga yetarli homiy bo'lgan banda haqida nima deyish mumkin? Siz o'zingizni mana shunday holatda bo'lishingizni xohlaysizmi? Shuning uchun ahvolni o'zgartirish uchun Parvardigorga sodiq bo'lgan insonlarning himmat qamarini siz ham belingizga bog'lang. Axir shunday bo'lishini xohlamaysizmi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Parvardigoridan mana bu hadisi qudsiyni rivoyat qilib, shunday marhamat qiladi. Kim mening do'stimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Menga bandam qurbat, Ya'ni yaqin bo'lish uchun qiladigan amallarning eng suyuklisi men unga farz qilgan amallardir. Bandam nafil ibodatlarni ado etish bilan menga yaqinlashib kelaveradi va men uni shuning uchun yaxshi ko'rib qolaman. Qachonki men uni yaxshi ko'rsam, uning eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi va uradigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan surasa, unga beraman. va mendan panoh tilasa panoh beraman. Imom Buxoriy rivoyati. Demak, yo'l aniq. Yo'l shundan iboratki, bandaning vojib va mustahablarda itoat etishi va itoatda davomli bo'lishidir. Shu bilan birga sodiq qalb bilan intilishdir. Ammo g'aflatda va muxolifatda davom etgan va nafs jihodidan yuz o'girgan, nafs xohishiga rozi bo'lgan kishi uchun bizda boshqa biror tadbir yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo dozaxni va uning ahlini yaratgan va o'zi risolat bilan yuborgan payg'ambariga mana bunday marhamat qilgan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Alloha yahdi man yasha. Ya'ni ey Muhammad, albatta siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz, lekin Alloh subhanahu va taolaning o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Qasas surasi 56-oyat. Qalblarni isloq qilish va tarbiyalash davomiy bo'ladigan jarayondir. Chunki fasod omillari to'xtamaydi va insonni har taraflama qamrab olgan. Shayton, dunyo, havoi xohish va yomonlikka buyuruvchi nafs bularning hammasi bandani adashtirishga harakat qilaveradi. Har bir g'aflat qalbda o'zining izini albatta qoldiradi. Har bir ma'siyat qalbda qora dog'lar hosil qiladi. Agar qalb o'zga qalblar orasida eng salohiyatlisi bo'lsa ham, egasi uni e'tiborsiz qoldirsa, sekin asta o'zgarib boradi va oxir oqibat Fir'aunning qalbidan ham qattiq va zolim bo'lib qoladi. Ko'pincha ba'zi insonlar Alloh subhanahu va taolaga sodiq, mustahkam niyat bilan yuzlanadi. Gunohlardan tiyiladi, g'aflatni tark etadi, to'at ibodatlarni ko'paytiradi. Alloh subhanahu va taolo uchun o'zini past oladi va qalbida buning ta'sirlarini sezib turadi. Shunda u o'zini hech ham ajralmaydigan darajaga yetgan deb gumon qiladi-da, endi be'tiborlikka mubtalo bo'ladi. Qarabsizki, uning holati yomon tarafga o'zgarib boradi. Shunday ekan, salohiyat, hidoyat sabablariga amal qilishda davom etish fasod, halokat va musibat sabablaridan ehtiyot bo'lish, Alloh subhanahu va taoladan doimo panoh so'rash, u zotga mutlaq muhtojlikni his etish bu vojib amallardandir. Bu haqiqiy bandalik hisoblanadi. Davomiylik bu unga qattiq e'tibor berish lozim bo'lgan muhim asoslar. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning amallari doimiy bo'lib, bir amalni qilsalar doimiy qilar edilar va u amalni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari uchun sobit vazifa qilib olar edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga dinning eng suyuklisi agar oz bo'lsa ham, uni egasi davomiy qilishidir. Chunki davomiylik ta'sirli bo'lib, sekin-asta inson holatini yaxshi tarafga o'zgartiradi. Shu sababli bo'lsa kerakki, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ibodatlarda mu'tadil, ya'ni o'rtacha bo'lishni buyurganlar. va banda davomli qilishga qodir bo'lmagan narsaga nafsini majbur qilishdan qaytarganlar. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Batahqiq din juda yengildir. Dinda biror kimsa qattiqlik qilsa, din uni mag'lub qiladi. Demak, to'g'ri qilinglar, yaqinlashtiringlar, xursand etinglar, ertalab, kechqurun va kechasining oxiridan foydalaninglar. O'zlaringizga o'rtachalikni, mo'tadillikni lozim tutinglar, yetib borasizlar, deb marhamat qildilar. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Navaviy rahmatullohi alayh din uni mag'lub qiladi degani dinda kimda kim qattiqlik qilsa, mana shu qattiqlikni hamisha davom ettira olmaydi, balki vaqti kelib ojiz bo'ladi. va dinda bajarishi kerak bo'lgan amallar va yo'llar ko'pligi sabab bu inson mag'lub bo'ladi. Ertalab, kechqurun va kechasining oxiridan foydalaninglar degani Alloh azza va jallaga ibodat etishda faol bo'lib turganlaringda ibodatdan lazzatlanadigan, zerikmaydigan holatda qalblaringizni xoli bo'lib turgan vaqtlarda foydalanib qolinglarki, shunda maqsadga yetasiz. Chunki aqlli insonlar mana shu vaqtlarda harakat qiladi va boshqa vaqtlarda o'zi va ulovi dam oladi deganidir deydilar Imom Navaviy rahmatulloh alayh. Mana shu hadisi sharifda aytilgandek, mu'tadillikni lozim tutib, mana shu narsaga e'tibor qilgan kishi maqsadiga eng yaqin yo'ldan yetib boradi. Bu narsalarga e'tibor bermagan kimsa esa qiynaladi, to'xtaydi va maqsadiga yetib bora olmaydi. Inson agar bir yoki bir necha marotaba kechalari bajarilishi kerak bo'lgan amallarni qilishga qodir bo'lsa ham, doimo kech kirgandan tonggacha namoz o'qishga qodir bo'la olmaydi. Davomli qilishga qodir bo'lish u yoqda tursin, mana shu bir necha marotaba kechalari qilinishi lozim bo'lgan namozidan ham xushu ketadi. uzoq vaqt bu ibodatlarni qilganligi sababli zerikadi, so'ng bee'tiborlik va g'aflat vujudga keladi. Shuning uchun o'tgan solihlarimiz malol etmasidan oldin qodir bo'lganicha banda ado etadigan namozlarda agar oz bo'lsa ham xushu va tazarrularni riyobga chiqarishga ishora etganlar. inson o'qigan namozini riyo bilan ado etsa yoki ado etgan namozi bilan faxrlansa, yoxud namozda beparvo, xushusiz ruku va sajdalarni nuqsonli ado etadigan, namoz asnosida har xil bo'lmag'ur amallar qiladigan bo'lsa, uning bu o'qigan namozi faqat Alloh subhanahu va taoladan o'sha insonni uzoqlashtiradi, xolos. Kimda kim odamlarga o'zining chiroyli gapirishini, hujjatli, kuchli ekanini va ilmi ko'pligini bildirish uchun pandu nasihat qilsa yoki shunday uslubda ilm bersa, bunday kimsalar jahannamda tizzalab o'tiruvchilardan bo'ladi. Jahannam eng avval ular bilan qizdiriladigan 3 toifani eslang. o'zining martabasi va mansabi bilan faxrlanib, tengdoshlaridan oliyligi va ularning o'ziga bo'ysunishidan g'ururlanib buyruq chiqaradigan kimsalar Kisro va Namrud bilan birga bo'ladilar. Ammo yuqoridagilardan farqli o'laroq buyurilgan barcha amallarda banda bandalik odamini o'ziga lozim tutsa, tavozulik bo'lsa, kamtarim bo'lsa, bunday insonlarning o'qigan namozlari, pandu nasihatlari, ro'zasi, buyruq va qaytariqlari, bergan ta'limlari va qilgan jihodlari, hatto uning hazil mazahlari, dam olishlari shu insonning nafsini poklashga olib boruvchi sabablardan bo'ladi. Sog'lom qalb buni sezadi va his qiladi. Shundan so'ng u zotga yuzlangan vaqtingizda sizning maqsadingiz u zotning roziligini topish bo'ladi. Siz odamlar orasida bo'lsangiz ham insonlar sizning qalbingizda bo'lmaydi. Ya'ni qilayotgan amallaringizning birortasida, hattoki mayda harakatlarda, qarashlar va tabassumlarda ham odamlarni maqsad etmaysiz. Shuning uchun har bir amalingizni ixlos qonuniga muvofiq bo'lishiga harakat qiling. Parvardigoringizga muhtojligingizni sezgan va amalni puxta qilish uchun bor imkoniyatingizni sarflagan holatda ixlos bilan davom eting. Qachon amalingizni puxta va chiroyli bajarsangiz, qalbingiz unga g'ururlanmaydi, nafsingiz u bilan faxrlanmaydi, balki uni o'zingizning kasbingizdan emas, Alloh subhanahu va taolaning sizga bergan fazl va marhamatidan deb biling. Nafsingizni esa ishlaydigan asbob, uning hech qanday fazli yo'q, balki fazl va marhamatning barchasi uni yo'qdan bor qilgan Alloh subhanahu va taoladan deb biling. Bu bilan o'zingizning kamchiligingizni, amalingizni Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashtirishga loyiq emasligini fikr qilasiz. Nafsingiz go'yoki amal qilmagandek, uni butkul unutadi. Uni yodga keltirmaydi. Ya'ni uni qalbi bilan faxrlanib ham yoki tili bilan riyo va sum'a uchun ham qilmaydi. Mana bu bilan nafs poklanadi. Ammo amallarni tajribangizga suyangan, bilimingizga ishongan, Alloh subhanahu va taolaning o'rniga maxluqlarga suyangan holatda bajarishga kirishsangiz va uni bajarishga kirishgan vaqtingizda qalbingiz atrofidagi kishilarni maqsad qilsangiz, a'zolaringiz ularga sizning kamchiligingizni ko'rib qolib, darajangiz pasayishidan qo'rqib va sizning ishni qanday puxta ado etganingizni ko'rishlarini xohlab muomala qilsangiz, Xato qilgan vaqtingizda buni mahluqlar oldida fosh bo'lganidan dunyo sizga tor bo'lsa, amalni ado etib bo'lganingizdan keyin qalbingiz yoki tilingiz yoki har ikkalasi ham bu amallarni men qildim. Bu mening ishlarim. Men men deb aytsa, Demak, bu qilgan amallaringiz sizni Alloh subhanahu va taoladan butunlay ajratib tashlaydi va bu qalbingizni vayronaga aylantiradi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Qul hal قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya'ni ey Muhammad ayting, sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Ularning qilgan amallari, sa'y va harakatlari hayoti yoq yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sabab o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Kahf surasi 103-104 oyatlar. Demak, shunday ekan, salohiyat, ya'ni nafsning tuzalishi faqat namoz, zikr yoki Qur'on tilovatining samarasi emas, balki Alloh subhanahu va taolo buyurgan barcha ibodatlarning samarasidir. Boshqacha qilib aytganimizda, Alloh subhanahu va taolo buyurgan barcha amallarni qanday buyurgan bo'lsa, mana shunday holatda bajarsak, bundan nafsning tuzalishi kelib chiqadi. Ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo bizni bir xil amallarga buyurmadi. Bu esa mahluqlariga ular malollanib amaldan to'xtab qolmaslari uchun Alloh subhanahu va taolaning rahmati edi. Chunki bir xil amallarda davom etish va nafsni o'sha amallargagina chegaralashga nafs toqat qila olmaydi. Nafs faqat shuning uchungina yaratilmagan. Va shu bir xildagi amallarning o'zi nafs islohi, tuzalishi uchun vasila, omil bo'lib xizmat qila olmaydi. Inson turli amal ibodatlarni qilishga harakatda bo'lishi zarur. Qur'on tilovati, zikr, Alloh subhanahu va taolaga munojat qilish, farz namozlarni jamoat bilan ado etish, sunnat va nafil namozlar. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday marhamat qiladi. Inna nashi'ata al layli hiya ashaddu wa tu'a wa aqwamu qila. Ya'ni albatta kechasi ibodat uchun bedor bo'lib turish tun uyqu orom vaqti bo'lgani sababli juda og'ir va mashaqqatli yukdir. Va lekin bu paytda kunduzgi bezovtaliklar bo'lmagani sabab eng to'g'ri so'zdir. Muzammil surasi 6-oyat. 2-fasl. Rejalashtirish. يا ayyuhallazina الذين in tattaqulloha تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني Agar sizlar Alloh subhanahu va taoladan qo'rsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qiladi. Anfal surasi 29-oyat. Rejalashtirish har qanday o'rinda turgan mas'ulning eng birinchi vazifasidir. Chunki inson har qanday ishga kirishishdan oldin o'z-o'ziga men uryobga chiqarish uchun intiladigan maqsad nima va maqsadimga yetish uchun qaysi yo'ldan yurishim kerak degan savolni berish zarur. Mana shu ikki savolga javob berish bilan to'g'ri yechim vujudga keladi. Maqsadni belgilab olish. Shunga ogoh bo'lishimiz lozimki, xoh masjidda, yoki qishloqda yo boshqa joylarda ishlovchi har qanday guruh islomiy jamoatning bir muhim bo'lagidir. Shu sababli mazkur kichik guruhlar u tarafga intiladigan maqsad islomiy jamoatning katta maqsadlari uchun xizmat qiluvchi omil bo'lishi lozim. Demak, har bir amal qiluvchi islomiy guruh bilan yuqori rahbariyat o'rtasini ushbu guruh uchun ko'zlangan maqsadlar atrofida bir-birini tushunish vujudga kelishi tufayli o'rtada amallarni muvofiqlashtirish vujudga keladi. Har qanday holatda ham har bir islomiy guruh o'zining bevosita rahbariyatidan alohida o'z oldiga maqsadlar qo'yishi to'g'ri bo'lmaydi. Masjid imomi o'zining maqsadlari haqida maslahat qilish uchun o'zi tobi bo'lgan shahar amiriga murojaat qilishi zarur. Agar bu ishga e'tiborsiz qaralsa, aynan shu ishni takrorlash lozim bo'lmasa-da, ba'zi ishlarni bir necha marta takrorlash sodir bo'ladi. Xuddi shu vaqtda birgalikda amal qilinmagani bilan shu ishlarni qiladigan shaxslar bo'lmagani uchun boshqa amallar ham bajarilmay qolib ketadi. har xil ishlar bilan shug'ullanuvchi guruhlar o'rtasida birgalikda shu amalni qilish vojib bo'ladi va bu ishlarning mustahkam holatda oldinga davom etishiga mana shu holat sabab bo'ladi. Har xil islomiy guruhlarning maqsadlarini o'z oldilariga o'zlari qo'yishlaridan qanchalik ehtiyot bo'lsak, yuqori darajadagilarning past darajadagilarga ular bilan ham maslahat qilmasdan maqsadlarni tayin qilishlardan ham ehtiyot bo'lishimiz zarur. Chunki bu gohida islomiy guruhlarning uni amalga oshirishga imkoniyati bo'lmasdan turib, voqe'i bo'lmagan maqsadlarni tayin qilib qo'yishlariga olib keladi. Yoki ular tayin qilgan maqsadlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan darajadan pastroq bo'lib qoladi. Mazkur ayblarning barchasini Maqsadlarni ishlab chiqish va qaror olishdan oldin mashvarat, maslahat yo'li bilan isloh qilish mumkin. Maqsadning shar'iyligi. Oldinga qo'yilgan maqsadlar shar'iy bo'lishi lozim. Masalan, jihodga e'dod qilish. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi. Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Ya'ni ey mu'minlar, dushmanlar uchun imkoningiz boricha kuch va egarlangan otlarni tayyorlab qo'yingiz. Anfal surasi 60-oyat. Yoki zakot yig'ish va uni o'z o'rinlariga tarqatish. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi. Va atuz zakat, ya'ni zakotni ado etinglar. Baqara surasi 43-oyat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Albatta sadaqotlar, ya'ni zakotlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan farz bo'lgan holda faqat faqirlarga, miskinlarga, sadaqa yig'uvchilarga, ko'ngillari islomga oshno qilinuvchi kishilarga, bo'yinlarni, ya'ni qullarni ozod qilishga, qarzdor kishilarga va Alloh subhanahu va taolo yo'lida, ya'ni jihod yo'liga yoki hajga borayotganlarga hamda yo'lovchi musofirlarga beriladi. Tavba surasi 60-oyat. Yoki Qur'on va sunnatda ochiq hujjat bilan kelgan vojibotlarni bajarishga yordam beradigan narsalardan bo'lishi mumkin. Masalan, xorijiy davlatlarda, jumladan Yevropada Alloh subhanahu va taolaning diniga da'vat qilish uchun tanlangan guruhga Yevropa tillarini o'rganishga o'xshaydi. Bunda ushbu guruh mana shu xorijiy tillarni o'rganishni o'ziga shar'iy maqsad qilib oladi. Chunki mana shu mintaqalarda da'vat vojiboti faqat mana shu til bilan amalga oshadi. Bu esa shariatimizdagi mashhur fiqhiy qoidalardan bittasiga tushadi. Bu fiqhiy qoida: "Ma la yatimul vajibu illa bihi fahuval vajib." Ya'ni vojib bo'lgan amal qaysi narsa bilan amalga oshiriladigan bo'lsa, ana o'sha narsani bilish ham, o'rganish ham vojibdir. Boshqacha qilib aytganimizda, Alloh subhanahu va taolaning dinini xorijiy mamlakatlarga tarqatish vojib ish. Mana shu vojib bo'lgan diniy da'vat ishlari mana shu xorijiy mamlakatlarning tilini bilish bilan amalga oshiriladi. Demak, ana o'sha xorijiy tillarni o'rganish ham vojib hisoblanadi. Gohida bu maqsadlar aynan Qur'on yoki sunnatda aytilmagan bo'ladi. Lekin Qur'on va sunnatda aytilgan umumiy asoslar ostiga dohil bo'ladi. Masalan, ezgulik va taqvo uchun hamkorlik qilish bitta muayyan narsadan iborat emas. Bu ezgulik va taqvo ishlari chegaralash qiyin bo'lgan juda ko'p narsalarni, mavzularni o'z ichiga oladi. Mazkur umumiy asoslar ostiga daxil bo'ladigan har bir narsa shar'iy maqsad hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo shu haqda mana bunday marhamat qiladi. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يعني يخشلك taqvo yo'llarida hamkorlik qilinglar gunoh va حدن oshish yo'llarida hamkorlik قلميلر Moida surasi 2 آيات Tayyor turing yaqin qolgan hisobga Eshitgansiz qancha oyat rivoyat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat